holatimizdagi ahvollarga bir misol qilib keltiradigan bo'lsak bir shaxs birorta safarga chiqmoqchi bo'lsa yo'lga chiqmoqchi bo'lsa yo'lga chiqqan vaqtida agar oldidan qora mushuv o'tib ketadigan bo'lsa shu bilan shumlanadi ya'ni shu sabablik yomonlik keladi deb o'ylaydi mana shu narsa yomonlikka sabab bo'ladi yoki mana shu narsa yomonlik keltiradi deb o'ylaydi agar mana shu narsa o'zini ko'ziga yomon ko'rinadigan yoki yomon so'zlar eshitsa yoki birorta yomon amalni ko'rsa shu sabablik yomonlik keladi deb o'ylasa bu kichik shirk bo'ladi mana shu narsani o'zi menga yomonlik keltiradi desa unda katta shirk bo'ladi bu shumlanishlik yoki boshqacha lafz bilan aytadigan bo'lsak har bir ko'rgan yoki eshitgan yoki qilgan ishi ham har xil irimlarni qilishlik bu tawhidni kamoliga qarshi bo'lganligi uchun va Alloh subhanahu va taoloni irodasisiz va uni qudratisiz boshqa bir narsa Alloh sabab qilmagan narsalarni sabab qilishlik bu shayton bandani qalbiga solgan bir vasvas yoki qo'rqinchligini va tavhidga qarshi narsa ekanligini bayon qilishlik uchun muallif rahimahulloh mana shu bobni tavhid kitobida zikr qiladilar وقول الله تعالى Ala innama ta'iruhum indallohi walakinna aktharahum la ya'lamun degan oyatni keltirdilar bobda. Bu oyat asl oyat oqimiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatni fir'avn va uni atrofidagi odamlardan bo'lgan ba'zi bir qavllarga bo'lgan javob bo'lgan bu fir'avnni jamoati